Paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei apavo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįž pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas verta savo užmokesčio nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite – Mes jums nukratome net jūsų miesto dulkės prilipusias prie mūsų kojų Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau prisiartino. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. Vargas tau Chorazinė, vargas tau Betsaida. Jeigu Tireris Sidone būtų padarytas stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję su ašutine ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo. Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė. Mačiau šietoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tuomet jis džiūgavo šventojoje dvasioje ir kalbėjo. Aš lovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas, nei kas yra tėvas, tik sūnus, ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Atsigręžęs vien tik tai į mokinius, jis tarė, palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė, o kas parašyta įstatymę, kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai. Tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo. Vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėręs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kita diena jis išsiemė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Mariją. Šie atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis taptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Saky, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė. Morta, morta, tu rūpinėsi ir sielujesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.